Вранці нам звеліли йти на медкомісію. По дорозі ми встигли роздивитися невисокі, не схожі на наші гостроверхі будівлі, які вражали своєю похмурістю. Навіть в передмісті важкі мури, жодного білого, веселого будиночка, як на Україні. В старих телячих вагонах ми всі набралися вошей, лякаючись епідемії тифу, яка вже тоді дошкуляла гітлерівцям. Нам звеліли роздягнутися і прогнали під душем, обливаючи вонючою рідиною. У нас геть вилазили брови і навіть вії, нестерпно боліли очі. Роздягнені, дрижачи від холоду після ледь теплого душу, ми стояли в темному коридорі, ждучи, доки нам принесуть з дезінфекції одяг. Потім повели на майдан, огороджений колючим дротом, де вже вирував натовп. Ніби на невільничий ринок, сюди на пересильний пункт, який, власне, був біржею, з'їхалися бауери, і їхні пишні фрау вибирали собі невільників. Кожен хотів вибрати найздоровіших. Через перекладачів нас запитували, хто що вміє робити. Бауери прискіпливо оглядали кожного, обмацували руки, ноги, навіть заглядали в рот як при купівлі худоби. Старий Бауер з дочкою, яку називав Ліндою, підійшов до гурту дівчат з лозоватки. Це ще зовсім діти, зневажливо кинула дочка, пишноволоса тілиста німкеня з такими гарними очима, що навіть стомлені довгою дорогою хлопці задивилися на неї. Нічого, підростуть, буркнув кремезний бюргер, полинялій вельветовій курці. Ці дорожчі за літніх наймитів. Він відібрав з десяток дівчат підлітків. В цю групу потрапили і ми з Оксанкою, і Ліля, старшою за всіх стевкою. Господар збоку поглядав на дівчат. Це були справді ще діти. На біржі можна було вибрати і старших, але він вибрав підлітків, сподіваючись, що ми будемо слухняними скоро виростемо і станемо справжніми повноцінними робітниками. Він не вірив, що війна скоро скінчиться, розраховував багато років уперед. Потім підійшов до гурту хлопців, відразу вподобав височенького Ярослава з його міцною статурою. Умієш ходити біля коней? запитав через перекладача. А чому б ні? відповів Ярослав. Мій батько був лісником і, звісно, мав коней. Зять бюргера, білявий Ганс, який, очевидно, вже відвоював своє, бо був без руки і мав на оці чорну пов'язку, щось прошерхотів до перекладача. Порожній рукав його куртки теліпався на вітрі, і він все намагався запхнути його кінець запасок. Вибравши батраків, Бауер підписував з біржею умову, платив за кожного кілька марок і після цього ставав повновладним господарем цих майже дармових рабів. Нас купують і продають точнісінько так, як отих рабів у стародавньому Римі. Ніби за двадцять століть нічого не змінилося, мовив Ярослав. Що б ти сказав учитель історії? який запевняв нас, що рабство на землі у його первісному вигляді уже ніколи не відродиться. Ярослава відразу посадили на місце погонича. На м'якому сидінні брички умостився бюргер зі своєю дочкою. Нас вишикували в колонну і повели за місто. Попереду їхав старий господар на бритці. Ми ж підтюпцем поспішали за ним нас супроводжував сухорлявий похмурий Ганс. Він цинічно розглядав дівчат і весь час покрикував Schnell, schnell, підганяючи кийком. Дорога тяглася полем. Пройшли вже кілометрів з десять та, підіймаючись на пагорби, то знову опускаючись в долину. Зранку ми не мали в роті ні рісочки, всі зголодніли, стомилися мучила спрага. Коли б уже скоріше, мало не стогнала Оксана, опираючись мені на руку. Славко озирався іноді на нас. Йому так хотілося допомогти. Та що він міг? Ганс покрикував Schnell, schnell. Біля колонки спинились напоїти коней і нам дали відро з кухликом. Після цього йти стало легше хоч не мучила спрага. Нарешті старий Бауер сказав ламаною російською мовою. Ну, от ми дома. Декілька невільників вебер передав своїм сусідам, решту повели далі. Зупинились перед високою брамою. Назустріч вибіг великий вгодований вовкодав, загавкав на чужих та, почувши голос господаря, затих. Ворота розчинилися, бричка заїхала до стайні. Стомлені бранці зайшли до садиби Бауера. На обійсті веберів стояло два великі будинки, і будувався третій, ще більший. Від недавно збудованого барака пахло свіжими стружками. В глибині двору стайня, корівник, господарські приміщення. Та це справжній куркуль чи навіть поміщик, вихопилося у стевки. Гросбауер чи навіть бюргер, пояснила Оксана. Ти тільки поглянь на корівник, там, мабуть, не один десяток корів. Біля корівника стояло кілька величезних биків, які ревли від голоду. І бики, не, не рідна, то це нам за ними доведеться ходити, простогнала Стевка. Зять господаря Ганс пильно розглядав дівчат. В дорозі йому припала до вподоби пишноволоса білява Ліля, що стояла поруч із стевкою. Ганс підійшов до них, щось сказав. Ліля усміхнулась, заговорила німецькою мовою. Гансу це сподобалось? Він зашепотів. Вона догідливо кивнула головою і звернулася до стевки. Господар наказав іти з ним. Будемо прибирати в будинку, спатимемо у мансарді. Стевка спробувала попроситись піти разом з усіма. Вона благала Лілю, щоб та переклала її прохання Гансу, але Ліля смикнула стевку за руку, і вони вдвох подріботіли сходами нагору. Старий господар Руді сперечався з дочкою. Вона вимагала дати їй двох помічниць до господи. Батько сердився, казав, що йому потрібні робітники в полі. Нарешті він згодився дати Лінді дівчину нянчити дитину. Лінда підійшла до нашого гурту. Ти будеш помагати фрау Марті глядіти дитину, вказала на Оксану.